Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam iz komentara Kitabu Tevhida došli smo do radili smo zadnji put 15. poglavlje koje nije naslovljeno, nema naslova s tim da nam je ostao, znači, uh, uzeli smo to poglavlje, ostao nam jedan hadis, duži, zadnji hadis i, i koristi tog poglavlja, mesele. Ostali smo taj hadis zbog njegovog bitnosti i obsježnosti, pa ćemo danas išla nastaviti to. Uh, ti nam, e, pročitaj na komplet ovaj poglavlje i na kraju ovaj zadnji hadis. Ja, riječi uzvišenog, a išri kune mala jahluka, ma še, 15. poglavlje. <clears throat> Uzvišeni Allah kaže a yušrikune ma la jahluku še'an wa hum yuhlakun wa la yastati'una lahum nasra. Zar da njemu smatraju ravnim one koji ne mogu ništa stvoriti i sami su stvoreni i koji im ne mogu pomoći. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ A oni koji, koji, koji pored njega obožavate ne posjeduju ništa. Prvi put smo rekli, sjećate se, znači da ovdje nedostaje u drugim, e, u, drugim ovim zbirkama kitavu Tevhida, ima do, dodaci oba ova ajta. U prvom nedostaje Vala enfusehum jensu, e, jensu run, niti sami sebi mogu pomoći, a ovom ovdje u, ovom ajtu nakon riječi min kitmir ima još ima još in la, jestite, la jesme u duakom, vola, u seme, u meste džabu, lekom i tako dalje. Znači, spominjali smo to, prošli put smo še, e, komentar sad. Jer u drugim, ovaj, i to se već tako puta naglašava, da da u ovim metnovima nekim ima, neki ajeti, jedan dio nedostaje, u nekima ima, u nekima nema, i ovaj, teško sad utvrditi koja je u stvari originalna izvorna, izvorni metn e, i koji e, i koji je onaj koji je ostao nakon, nakon šeha Muhammeda Abdullahaba. Dobro, nastavlja U sahiju se prenosi da je rekao, jer vjeznik sallallahu alaihi sallam u bici na Uhudu bio je ranjen u glavu i slomljen mu je bio se kutić, pa je rekao, kako da bude spašen narod koji je ranio svog poslanika, pa je objavljeno. Lej se leke min al-amri šeha, od tebe ništa ne zavisi. U Sahiju se također prenosi od Allahu da čuo Allahu poslanika da bi glavu na sabahskog namaza rekao Allahu moj propuni tog i tog nakon što bi izgovorio sam pa je Allahu wa pa objavio Allah da leke min al amri od tebe ništa ne zavisi a u drugom rivadu stoji dovio je protiv Safana ibn Umelje, Suhejla ibn Amra i Harse ibn Hušama koja je objavljena se Leke Minat Amriševi. U Sahiju se... Samo, samo, e, malo. Znači, osnovno znači ovaj hadis. Ovaj, e, da vas poslije znači, e, svi ovi ajeti i hadisi govori o, o jednom, iako nije nastavljeno ovo poglavlje, govori o tome da znači onima kojima se i badet mimo Allah Đelešanu, svjedno od kipova, dobrih ljudi, evlija i tako dalje. Znači oni su sami stvorenja, stvoreni su, ne mogu pomoći ni samima sebi, ni onome koji im upućuje dove. Znači to je poenta svih ovih ovih šarijetskih tekstova koji su ovdje spomenuti, koji su vezani za tu temu i čak se spominje najbitnija stvar ovdje, znači da poslanik sallallahu nije imao udjela u tome kome koga će Lašan uputiti, koga će oprostiti, koga će kazniti, ko će biti vječnim dženom, ko neće biti. Ako to poslanik sam nije imao koji je njegov koji je Allahov miljenik, i najdraže stvorenje, <clears throat> kako onda očekivati nekog drugog od Evlije, dobrog eh, šehida i tome slično. Ostaje nam još ovaj zadnji hadis, ovaj duži hadis, počitaj ga. Hadis se također prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kad mu je objavljeno Wa anzir aširate kel i upozoravaj svoj bližnju rodbinu, rekao je, ovo skupina Kurešija, jer je riječ sličnu njoj otkupite sami sebe. Ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći. Abba, Sejna Abdul Taliba, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. O Safija, tetko u poslanika, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. O Fatima, čeri Muhammedova, traži od mog imetka što želiš, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Dobro. Poslije ću kada u komentaru da pročitaš ove misele, pitanja. Znači ovaj zadnji hadis, e, bilježi ga Buharija u svome sahihu, e, potvrđuje isto ono prijetodno što je spomenuto u u prethodnim uh, uh, ajetima i hadisima istu tu temu. Uh, samo sa još dodatnim akcentom na tom ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, nije mogao da nikom pomogne, a to ćemo komentar sa ćemo inshallah ovaj hadis, znači kako da neko drugi mimo njega, Znači ovdje se prvenstveno misli ovdje na ono na dizanje eulija, dobri ljudi i oni koji su kaborova na stepin, na stepin božanstva. E, u ovom hadisu, znači, spominje se sada prvi put od hadisa koji su dosta spomenuti, spominje se Ebu Hurire radijallahu anhu, pa ćemo nešto spomenuti o njemu e, kao jednom jel, od najbitnijih ravija od ashaba e, kao prenosioca hadisa. Njegovo pravo ime, kako kažu mnogi, mnogi e, koji su odživali od učenjaka, od imam Nevi ibn i ostalo, da mu je ime Abdurrahman ibn Sahr a kod nas poznat kao Ebu Hureyre. <clears throat> kaže Hakim u svojom stedreku o Ebu Hureyri, da je on rekao, kaže, kane ismi fil džahilije abdu šems ibn Sahr, fesum e, mitu fil islami abdurrahman. Kaže, moje ime u džahilijetu je bilo abdu šems rob sunca. Ibn Sahr, E, kaže, pa sam u islamu, e, pa mi je dato ime u islamu, Abdurrahman. E, a onda se prenosi od Dulabija, od, da je on rekao da prenosi od Abu kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam mi je nadio ime Abdullah. <clears throat> Znači imamo ovdje prenosi da mu je bila znači, Abdurrahman i da mu je bilo ime Abdullah. Uglavnom iz plemena je Deusa, jedan od od e, najboljih, najbitnijih, najvrednijih ashaba, hafiza, islama. E, preno, od njeg se prenosi što je najbitna stvar, znači što je uopće poznato kod svakog muslimana i kod djeci, e, djeci e, muslimanske, a to je da je Ebu Horeire sačuvao, sakupio, prenio najviše hadisa od Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sellem od onih učenjaka hadisa koji su pokušali da saberu sve njegove rivate, znači od i vjerodostojni i slabi, jako slabi, prelazi 6000, 6200 i nešto hadisa. A, a ako, znači, e, to je vrlo velik broj hadisa u, odnosu na to, ako uzmemo da ukupno imamo, e, ukupno hadisa koji je preneseno bez ponavljanja je oko 12.000, ukupno vjerodostojnih hadisa je 4400, odnosno sa, sa dobrim hadisma oko 6000 i nešto, koliko ima jajita u Koranu. Znači to govori znači, koliko je on broj hadisa prenio, ako od, uzmemo u odnosu na to koliko uopšte hadisa ima, jel, bez ponavljanja. S tim da ovdje ulazi ovo što se kaže preneseno od njih hadisa, misli se ovdje znači na hadise sa ponavljanjem, znači ne, bez ponavljanja. E, Ebu Horeire, sad ovdje naravno, ovdje, pazite, Ebu Horeire je ličnost od ashaba koji su šije najviše napali. I e, polazeći od tog, jer ako, ako ovaj, uspiju dokazati ili dokažu i uspiju onom kome ubaci šube da je Ebu Hurere sporan kao ashab i da je izmišljao da je lagao hadise, onda su poljuljali dobar dio islama. Jer ako on prenosi najviše hadisa, a, dovedu upitnost njegovog, uopšte prenošenja njegovih hadisa, s koje strane mogu dovesti upitnost, kaže, on je živio tri godine, sreo, kaže, po vašim izvorima, sunitskim, tri godine e, onaj, bio u društvu Allahov poslanika Sansana. Kako on mogu prenijeti toliko hadisa i prenosi hadise koji su bili, koji se dešavali dok on nije bio još u islamu. Naravno, takav način pristupaj i onaj ko ne, poznaje e, način prenošenja hadisa i priču Ebu Hurire, odnosno priču kao ono kako, e, kako se desilo u njegovom životu i što su prenijeli mu hadisi, i što je kod muslimana sasvim normalna stvar što se vezano za njeg, mogu, s te strane mu se može prići nabiti nekakva šubha. mislim da kaže pa vi stvarno i nelogično je to, tri godine ga bio u njegovom društvu, prenio većinu hadisa, sve najbitnije hadisa, sve se prenosi od njeg. To je malo, jel, onaj, i naravno tim se prilazi strani u tome da kaže jel ovaj ono što se prenosi od njih nije to ni pouzdano, nije to ili pa makar bilo Buhari i Muslim i tako dalje. On na takav način pristupaju. Znači polaze ti s tim nekim kao činjenicama historijskim. <clears throat> Ebu Hurire, on je ovaj, preselio 57. ili 58. 59. godine ima sva tri, sva tri rivajata predaje u uh, 78. godini života. E, što, e, što, e, ovaj, morat ću malo zadržati kod Buharire, jer jako je bitan, a to je da imamo kod, u Buhari, u njegovom sahihu, u knjizi, e, na početku knjige Kitab od Boju, na početku knjiga koja govori o trgovini, kupoprodaji. Prenosi se od Seida ibn Seiba ili Musejeba, jedno i drugo se prenosi. Kaže Ebi od Ava e, Ebi Selemeta ibn Abdurrahman, prenosi kaže da je Ebu Hurire rekao, znači Buhari hadis, lance prenosilaca, prenosi od Ebu Hurire da je rekao, znači vjerodosna predaja e, sa senedom, sa lance prenosilaca, i nekom tekulune inne Eba Hurire yuktirul hadithan Resulullah sallallahu alaihi sallam. Kaže, vi govorite da Ebu Hurire juktiru hadis mnogo prenosi hadisa od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. ma balul muhađirin wal ensar. La yuhadithu an Rasulullah sallallahu alaihi bi misli hadith bi Hureyre. I kažete šta je sa muhađirima i ensarijama, La yuhadithu ne, ne prenosi hadisa od Allahov poslanika sam poput, poput toga koliko prenosi Ebu Hureyre. Znači on iznosi tu, za vrijeme svoga života iznosi svoju tu šupu koja mu prigovarana od ti toliko hadisa pričaš, ostali šute, jel? I muhađir, i koji su živjeli duže i cijelo vrijeme sa Allahom poslanikom sam, salam bili, a ti malo bio sa njim i ti sad slomi se, sam pričaš hadise. <clears throat> Pa onda on odgovara na to. Kaže, va inne ihveti al muhađirin kane, kane ješguluhum safku bil esfaq. Kaže, moja braća od muhađira, oni su se bili zabavili, kaže, safka, to je znači sklapanje ovih kupoprodajnih ugovora na pijacama, na u šopinzima, što bi danas rekli. Kaže, oni se bavili, znači, trgovinom. Muhađiri su bili poznati po trgovini, a je po čemu? Po zemljoradnju, poljoprivredno. Znači, oni su bavili poljoprivredom. a ovi, ovi su bili trgovci poznati. Kaže, ni oni se bili zabavili, kaže, trgovinom. Kaže, vokuntu Ulzimu Resulallah sallam ala mel i batni. Kaže, a ja sam e, ja sam, kaže, bio uz Allahu, znači družio, bio stalno, konstantno sa njim. Kako je primio islam, ne tri godine, nije se odvajao od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kaže, ala mel i batni, kaže, do te mjere, znači, dok me stomak drži. Znači, idem im dok sam gladan. Znači, nije se bavio da ide da radi, da zarađuje, da privređuje, porodica, planinarenje, šopinzi, ovo, ono, ništa. Znači, sve uz poslanika sa lansanem. Dok stomak, dok se stomak drži. Dok se stomak drži, sa njim se. Kaže, fa ešhedu <clears throat> i gabu. I kaže, ja sam bio uznjeg kada oni osustuju, kada oni nisu bili sa njim. Ahvedu i da nesu. Kaže, zapamtim ono što bi oni zaboravili. Kaže, Kane ješkul ih, uh, eh, ihvani minel ansar amelu Walihim. A kaže, moju braću od ensarija je eh, zabavljalo, odnosno eh, zaokup, zaokupljalo ili odvodilo, zaokupilo u njihovom životu, kaže, posao vezan za imetak. Odnosno ono što kažem da se bavili poljoprivredom i tome slično. Kaže, okuntu imran miskinen min mesakini sufe ani hine jensun, kaže, e, kaže, a ja sam bio miskin. Miskin znači nije imao imetka. Znate na termin e, faqiri, i miskin, razlika među njima i tako dalje. E, poznato razilaženje između džuhura i džuhura i hanefija, koje je siromašniji od te dvije osobe i definicija, tako dalje, što tema za se. Uglavnom, kaže, ja sam bio siromašan. Kaže, min mesa kini sufe. Od, od miskina, od fukari sufi. Koji su bili za ehle sufa? Ehle sufa su bili ashabi koji su spavali u mešćidu koji znači nisu imali svoga, svoje kuće, dođi, znači tu, tu spavali, tu boravili živjeli od ono od jučer do danas, od sutra do danas ili kako, znači živjeli od onog što, što, što od čega su mogli da žive. Kaže, e, i kaže, ja sam pamtio, kaže, kada bi oni, kada bi oni, kaže, zaboravili ono što su oni zaboravili. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koji je kaže, naveo kaže innehu len yabsuta ahadu thawbahu hatta aqdi maqalati hadi thumma yajma ilayhi thawbahu illa wa wa'iya ma aqul kaže ja a kaže Allahu poslanik sallallahu ve rekao, kaže, kad je on bio jednom u društvu za Allahu poslanik kaže, niko neće od vas koji su tu bili, kaže da otvori svoju odjeću, da, znači, uzme ono u krilo, podigne svoje krilo od odjeći i kaže, sve dok ja ne kažem, dok ja ne završim svoj govor koji pričam. kaže, zatim sakupi tu odjeću svoju i kaže, a da neće, kaže, zapamtite ono da mu ostane u mozgu ono što sam rekao. Da će mu se hivs povećati, pamćenje. Kaže, basatu nemraten alije, hata idha qada Rasulullah sallam sallam qaletehu džema'tuha ila sadri. Kaže, tako da sam ja vrstu odjeće koja, se zove nemre, e, kaže, ja sam nju, kaže, e, kaže otvorio, svoju odjeću koja je bila na njemu, znači. Kaže, Allahu poslanik sam kada bi e, završio govor, Kaže, ja bi tu odjeću sakupio prema svojim, prema svojim grudima, prema svojim prsima. Fema ne situ min me kalite Rasulullah za tilke min in. Kaže, nisam zaboravio od Allahu poslanika od njegovog govora što je rekao, kaže, to govora ništa. U drugim predajama, vjerodostojnim se prenosi, u drugim rivajatima da je poslanik, da je Ebu Hureyre, znači u hadismu koji prenosi, koji prenosi Buharija muslim, da je Ebu Hureyre požalio se poslaniku, sallallahu sallam, da zaboravlja, da ono što čuje od njeg da zaboravi. Pa mu je onda dobio poslanik sallallahu ali sam da ne zaboravlja. I kaže, nakon toga više nikad, nisam ništa. Sve što sam čuo od njega, odmah zapad, ne zaboravlja. Znači, to govori o tome, eh, od dvije stvari. Prvo, bio uz njeg stalno, on je tri godine što je bio, dok su se drugi bavili drugim stvarima, od ashaba, od sarija Muhađira. Eh, onda poslanik sallallahu dobio mu da, da ima hifs dobar. I treća stvar, sakupljuo je i e, uzimao e, informacije i događaje i odnosno hadise od drugih ashaba koji su prisustvovali određenim bitkama, mjestima kojima on nije prisustvovao. I obično im čak ne spominje događaj, nego, nego je prenosio obično šta je rekao poslanik Sansanem. A imao jako dobar hivs. Iz hadisa koji se prenosio od njeg, iz tekstova koje on prenosi da je rekao poslanik Sansanem, razumije se da je to jaka, jako velika preciznost u govoru. Poslanik sallallahu je bio jako riječit i njegov govor je bio znači, vrh vrhunac po pitanju arapskog jezika i književnog govora. A u hadisma koji se prenose debu Ebu znači one riječi koje pripisuje poslaniku sallallahu alejhi vidi se ta riječitost. Tako da je Ebu, bio po tome poznat. Znači, da je pamtio, on može se reći doslovno, bukvalno, ono kako kaže poslanik, tako, tako je prenosio od njeg i govorio tako. Tako sve to kad se sabere, znači ovo što govorimo ovdje, znači ne treba da čudi što je on prenio toliko hadisa. A imamo i drugi slični primjer. Imamo Abdullah ibn Abbas koji je prenio prevodno hadisa, imamo Abdullah ibn Omera koji su bili mlađi. Abdullah ibn Omer jel, bio je ovaj, bio je mlađi, iako stari bio Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, eh, se umro, on je bio, jel, bio je dijete 13, 14, 15 godina shodno razilaženju. Uglavnom, znači, a koji su prenijeli mnogo hadisa, što znači da su prenosili od drugih ashaba, uzimali drugih ashaba i pamtili te događaje. <clears throat> I što je priča za sebe. Uglavnom, Nana je bitno ovdje za Ebu Hureyru. E, tako da znate da, u smislu ovoj da, da, da naravno kada imate ove informacije da ne dođete u situaciju da da ne dođete, ne dođete u situaciju znači da vam onaj da vas ubaci e, šubha sa strane toga, a to šije inače rade, jel? Znači, kad kreću udar na hadise, kreću preko Buhari i muslima i kreću preko ovih najvećih ravija. To su Ebu Hurere, a Iša od žena. Znači, Ebu a i kad, kad, znači, onaj, kad dovedu, dovedu upitnost njihove hadise, onda se lakše s ostalim ide. <clears throat> E, što se tiče ovog hadisa, Znači, nijem sad da idemo još detaljnije oko toga. Znači, ovo je najbitnija stvar vezana, znači, iz teksta hadisa buharije vezano za Ebu Horeru, otkud to da je prenio toliko hadisa. I otkud je on znao toliko, otkud toliko hadisa zapamtio. Gdje on sam odgovara o tome. Što se tiče značenja ovog, ovog hadisa koji je spomenut ovdje, <clears throat> e, mi smo već e, do sad imali, ovaj, odnosno ovdje je ovaj, riječ, e, imamo rivajetu kod u drugom rivajetu od Abdullah Nabasa Abasa, ovo da Ebu da je poslanik sallallahu kada izgovorio ove riječi, da se vratimo tekst hadisa. Kada izgovorio ove riječi, znači da je on e, kada su objavljene e, naredba Allah šanu u suri Šuara وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ lakrabin i opomoj, opomeni svoju bližnju rodbinu, odnosno šta opomeni, da je povezao tevhid. <clears throat> kaže su od Abdullah ibn Abasa, kaže sajde Rasulullah sallallahu sallam ala safa, da je poslanik sallallahu sallam popio se na saf, na brdo, ono, se, što se čini ovaj, danje, između safe i, i mrve. Popio se tu i obavijestio ljudima razasu da se pozove njegova eh, rodbina, Kurejšija. I kad su bili pozvani, Eh, ovdje u ajetu, znači ašire znači, znači bliža rodbina. Znači, eh, znači, Benu, znači sinovi od, eh, znači, što se vraća na njegovu, na njegovu ovaj, kabilu ili pleme. Znači, oni koji su bili bliži, bliža njegova rodbina. zašto, zašto bilo naređeno prvo njih pozove? Mada je to logična stvar. Pa zato znači što su oni najpreći ljudi kojima treba učiniti dobročinstvo kojima treba prenijeti, e, učiniti dobročinstvom u smislu prenošenja dostavljanja vjeri i činjenja dobročinstva i, u dunja, i na Dunjalku i na Hiretu. I to potvrđuje drugi širijski tekstovi. Ja odadina ameno, ku anfusakum liku nara. O vjernici, čuvajte sebe i vaše porodce od vatri. Nakon tebe dođe tvoja porodca, znači bližnji. Ili u drugim ajetima u kojima je spomenuta ta, ta bitnost da si zakrećeš od, od onog ko ti je najbliži u činjenju dobročinstva, a nema većeg dobročinstva da pozoveš osobu u, vjeru, da mu dostaviš akidu. Pa je on obavijestio, znači u drugim, ima više rivajta ovog događaja, pa je on obavijestio Kurejšije, to je njegovo pleme bilo. I, zato na početku kad kaže ja mašere Kurejš, o skupinu džema, Maše znači džema skupina, o skupinu kurešija. kaže ili riječ su njoj. <clears throat> kaže Ištoran Fusakom, Inšternov i znači od doslovnom prevodu, znači kupite sami sebe. A šta znači kupiti sami sebe? Znači spaste sami sebe. Sa čime? Bi vhidi lahi wa ihlas ili badeti lehu vahdahu la šerike leh. Wa je fima amere bihi o intihabim a amma an neha anhu. Kaže, spasite sami sebe ili kupite e, sebi spas sa čime? Sa Allahovim tevhidom i čist, znači, ihlasom i badetu. I to je bio suštinski problem kod mušika. Znači, e, suštinski problem kod mušika je bilo u tome što su oni imali božanstvo pored Allah Žešanu, iako su Allah Žešanu. Znali su za Allah Žešanu, priznalo da on, da on vrhovno božanstvo i da on tvora, da on tvoritelj, ali su imali kipove božanstva preko koji su posredovali da Allah Žešanu. I to u stvari je širk. I zato je znači, došao sa tom glavnom najbitnijom stvari. I e, naravno to, e, dalje je to znači u stvari da budu, da ga slijedi ono sa čime je došao. Slijedi ga u smislu da budu pokorni što naređuje i da ostave ono što zabrani. <clears throat> zašto, e, zašto je ova bitna stvar? Zašto je, ovaj, zašto poziva u ovu stvar? kada je rekao kupite sam, zato, znači to je, to najbitnija stvar čovjeku na znači da bi sačuvao Allahove kazne na ahiretu, vječne kazne, znači mora, mora prekinuti ovaj, mora prekinuti sa širkom, se vida, uspostavite vid u svome životu. a i smisao toga što je pozvao najbližu rodbinu se vraća i na to, znači, ako on poziva najbližu rodbinu i kaže njima spaste sami sebe, kupite se e, sami sebe, kaže la ugni anku minulaš, ja vam ne mogu pomoći kod Allaha ništa. Pazite, njegova najbliža rodbina. Ne može im pomoći ništa. E, znači, porijeklo, e, rodbinstvo, najbliže ili dalje, nema, nema u, u ovoj stvari, nema nikakvog utjecaja. E, ne mogu vam pomoći ništa. U kom smislu ne pomoći ništa? U smislu, ako ne prihvatite teuhid, odnosno što ćemo postoje iman i dobro djelo, znači ja vam ne mogu pomoći. I onda, i onda znači, čak to e, ovaj, e, smisao ovdje ponavljanju, da, da pojedinačno spomene, ja Abbas ibn Abdul Talib, znači svog Amidžu, imeno ga spominje, La ogni anke mine Kaže, ja ti ne mogu da la ništa pomoći. Pa Safiju, svoju tetku. I, i njoj kaže, ne mogu ti. Pa onda svoju najbližu, čerku svoju kaže, Fatimu. Tražimo od metka šta hoćeš. Vi ćemo pošto što, je bitno ovdje kažem metka. Znači, ono u čemu ti ja mogu pomoći od stvari ljudski, traži što hoćeš. Ali ova stvar, ahiretska, to je vezano za, za akidu. Znači, moraš prihvatiti teuhid, moraš slijediti akidu, rad dobra djela da bi... Znači, to, s tim ja nemam ništa. To kaže poslanik sa sallam. Pa ovo je krupna stvar. Ako on to kaže, ako on to kaže svojoj najbližoj rodbini, šta onda mi sad imamo ovdje, jel? Da onaj, da kažem, da filozofiram pamet, pa dobro, pa to mi je rodbina, pa ovako, pa ne mogu ja ovo, pa ne mogu ono. Znači, akida je ta koja razvaja ljude. I razdvajala i razdvajaće do sunnjih dana. Onaj ko slijedi ispravnu, znači akidu, ko će slijedi istinu. Mi to dobro znamo, znači, da je akida kod saba razdvojila očeve, očeve od djeci, djecu od roditelja, koji nisu, jedni se prihvatili, jedni nisu prihvatili, čak se sreli u bitci na bedru i borili se jedni protiv drugi i potvrdili su svoju akidu oni koji su koji su čak jel borili pred svoga najbližeg. Poznati događaj. Ja je to objavljam povodom toga. E, što znači, u islam ne gleda porijeklo, gleda u drugim propsima. Znači, osnova je akida. Kad ima akide, teuhid, slijediš iman vjeru, onda može doći porijeklo i to opet, znači, islam ne daje prednost porijeklo. Na odnosu iman i vjeru i dobra djela. A ove riječi, la ugni ankum minelahi šel, ja vam, kod, kada je se obratio prvi put, uh, spaste sami sebe, da li kako prevedeno, ne znam kako je prevedeno tu ovdje, išarujem fusekom, kako je prevedeno tu? Kupte sam sebe, jest. Znači, sa, odkupte, spaste se, sačuvajte se. Kako. kaže, ja vam kod Allaha ne mogu ništa pomoći. <clears throat> Ovdje kaže, kaže uh, Abdurrahman, uh, komentator ovdje, ovdje knjige, kaže, uh, kaže, fihi huđetun, ala men ta'allaka ala l'anbiya wa salihin. Kaže, وَرَغِبَ إِلَيْهِمْ لِيَشْفَوْ لَهُ وَيَنْفَعُوهُ وَيَدْفَ عَنْهُ Kaže, ovo je dokaz za ono, kaže, ko se veže za vjerovjesnike, dobre ljude. I kaže, traži od njih da mu oni, da, kaže, traži šefat od njih. Traži šefat od njih, da mu pomogne, da otkloni neki musibete, bela i tome slično. Kaže, fe ine zalika huva širk, eledi harame Allahu ta'ala. E, to je širk, kaže. Ako kaže poslanik sam da on ne može nikom ništa pomoć, kako neko onda može ovaj doći nakon njegove smrti, još je mrtav, a on za života rekao to ne može pomoći. E, znači kako neko nakon njega može doći i, i da neko bude ubijeđen da on može da mu može pomoći e, i upućivati mu određene dove i traži da mu koristi ili, ili i otkloni š- e, štetu neko mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže wa qama نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه كما أخبر تعالى عن المشركين قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا Kaže, sa ovim, e, kaže Allah Žešanu, znači, koji je zabranio širk i postavio poslanika, sallallahu alaihi da upozori ljude, da upozori ljude i obavijestio način mušika kako se ponašaju. Kaže, voladine tehadu mi oni, kaže, koji uzmu mimo Allaha Đelešanu eulija. E, eulija znači zaštitnike, ili ovdje misli se božanstva lažna. Ma nabudu, kad mi njih ne, ne obožavamo, činimo mi badet, kaže, onim što su kaborima, dobrima, ne činimo ne kaže. Kaže, ila li ukaribu, osim, kaže, mi preko njih, li ukaribuna, ili da se, hoćemo da se više približimo Allahu Đelešanu. Ili u, drugom ajetu kaže, ha ulaj šufa'una Oni su naše šefađe kod Allahu Đelešanu šejhovi, eulije, vjerovjesnici i tako dalje. To je stara šuba, znači, to je ista šuba. Po, to ajetima, znači, ovo je šuba koja danas spominju i kaže kako vi, i to je ono, ona glavna stvar, kad neko dođe, kako ti možeš smatrati čovjek koji e, kaže la hilala, kanja klanja, obavlja namaz, e, ispoljava obilježa islama, vanštino musliman, i ode kod kabora, kod evlije, ono i ti kažeš musrik nije musliman, koji ćeš tu reći, pa on to, to ajeti se kad odnosi na kafir, na mušike, o čem ti pričaš? Kao ne mogu da shvati kako ti možeš jel, tu stvar. Pazi, obično to, je, ovaj, mi možemo od običnog čovjeka. Obični čovjek, eh, recimo neobrazovan ili tako pogrešno naučen, ali kad ti dođe učen, navodno učen i tvrdi da je, da je ispravno to što se radi, što se ide oko kaborova i radi oko kaborova i da je to u redu i da je to u stvari vjera islam, a e, onda je to belaj veliki. A mi tu danas imamo, nažalost. Imamo to danas, imamo ljudi koji bran, imamo, imamo ljudi, imamo... Da ne navodim primjere, vi ste toga svjesni. Dovoljno, znači da imate, zamislite sad, da, da je danas normalno, u današnje vrijeme, u zadnjih godina, da imaš nekog sufijskog šeja koji ljudi toliko i da dolazi da mu čini seždu pred njim čini mu seždu i da, da traži od njemu da udovolji neke stvari koje se mala šanda može udovoljiti. To je nevratna stvar. I, i, e, i za sebe oni tvrdi da su muslimani e, i da su odumete i tako dalje. A to u praksi imamo. Znači, nevjerojatna stvar da se to može desiti kod muslimana. A toga imamo. U e, Buharinu sahihu je došlo Ja beni abdi menaf la ugni anku min Allahi še'a. Znači u rivajetu jednom, u drugom rivajtu. <clears throat> E, znači, e, a ovdje ovaj, poslanik sam počinje od Abbas ibn Abdomu Taliba Znači, e, ima, znači, u drugim rivajatima spomenuto i, e, i drugi, e, i neki drugi od, od, od plemena. Imamo tu i Safiju, ima, znači ovdje, znači govorimo samo, znači u nekim rivajatima došla druga imena. A ova stvar ovdje je vrlo bitna. Kada on spominje svoju tetku Safiju, pa poslije Fatimu, svoju čerku, i kaže se lunim i malima šitom, ili njima ukupno svima kaže tražite mi, ili kaže, znači ima više rivajete, kaže svima njima, onaj, traži od što hoće, a na ovom mjestu kaže Fatimi, u Buhari muslimu. Tražimo od mog metka šta hoćeš. Znači ovo, kaže poslanik sa kaže, ennahu la la yunji min adabi lahi illa iman wal To znači, kaže da kod Allaha Đelšanu te ne može spasiti e, e, kazne, kazne ahiretske, znači osim iman i dobro djelo. A onda ovo što kaže traži ovaj, što ti metka od mene, kaže, to je dokaz, enehu, enehu, kaže, la je džuzu enel, en eh, jesel al abdu illa ma jakdere alihi min umori dunja. Nije dozvalo nekog tražimo, osim ono što u stanju dunjalučki da ti ostvari. Kaže, emma rahme, od mahfire, od dženne, od neđat mine nar, od nahru daleke, eh, eh, min kulli ma la jakdir alihi ila Allah ta'ala, fela je žuze en, en jatlube illa minhu ta'ala. Kaže, e, znači, nije dozvoljeno se traži oprost, uh, milost, džennet, spas, kaže, e, a to je u stvari ono što čovjek ne može. Ne može to čovjek dati umrli, evlija, ovaj, onaj dobri poslanik, vjerovjesnik, tako dalje. Znači to samo Allah e, može da, da i zato se ne traži osim njega, odnosno sa time se u stvari ispoljava čisti tevhid i iskrenost prema Allahu Đelešanu u onom što se radi od, od, od ibadeta, od dobrih dijela. I, I naravno, Islam je došao koji potvrđuju tu stvar. Znači, potvrđuju stvar i propisano. I su onda Allah šanu zadovoljan sa svojim uh, robovima kad se približavaju njemu i kad nemaju posrednika prema njemu i tako dalje. Znači, to su osnova temelja islama. Međutim, pazite, mi sad dolazimo u da moramo sebe obježivati da, da je to islam. A da ono drugo što se radi među muslimama to nije uredno. To je stvar, znači da, da se islam može pretvoriti u takvo stanje da ti neku što bi trebala biti osnovna temeljna stvar, sad moraš ljude ubježivati. Da to nije tako, nego ovako. I onda normalno sad nastala ta velika rasprava u umetu, jesu li ovi neki koji nazivaju vehabijama, došli s nekom novom vjeru, jesu oni puritanci, jesu oni ovaj, previše strogi, a ovi su drugi umjereni koji rade sve, svu tu širinu koju su unijeli, znači vratili su u džehlijet, da je tu stvar širina, ljepota, islama i tako dalje, e, da se, znači mi unutar moramo, e, da se, e, da se glođujemo oko tri stvari koje su trebalo biti jasne kod dan. Da mi moramo učiti te stvari, ubjeđivati se, da, da, ovaj, da precizno to naučimo, da raščistimo s tim stvarima. I onda opet se desi naravno unutar muslimana, unutar umjeta ljudi koji su nisu raščistili koji kaže da to ne ima, to ne postoji i tako dalje. I pazite, imate opasniju stvar. Imate u određenim muslimanskim sredinama, mjestima gdje e, muslimanska djeca, porodice odrastaju na pogrešnom poimanju ovih stvari. A to je da mogu e, i da ispravno da od islama da traži pomoć i tu puću, ta, znači glavni tu, da dove traži pomoć e, za korisne stvari, otklanjanje šteta od od onih koji su ukopani od kaborova od, od, ili od vjerovjesnika tako dalje. I odraste tako i živi i čitav život kao je musliman. E, I sebe smatra da je muslimanom ili da je od umeta i tako dalje. Zavisno samo od, znači, kroz koju skupinu, kroz koju sektu i tako dalje je naučila takav način razumijevanja vjeri. To je nevratna stvar. Nevratna stvar znači da smo došli u takvo stanje. Pojenta je ovdje, ovdje znači sa ovim hadisom to e, ako poslanik sallallahu alejhi ne može pomoći svojoj kćerki svome Amidži, svojoj tetki, svojoj rodbini. Može im pomoći samo imani i dobro djelo, pa znači neko mimo njega, bilo ko drugi mimo njega, znači preći je da ne može pomoći i da nema utjecaja u tim stvarima. A kao vrhunac ovoga, svoga, kao, ono što začinjava sve ovu priču, je ono što je vezano za Ebu Taliba. Za Amidžu, poslanika sa Ebu Taliba, koji znamo kako je umro, kako je završio. Da sam, znači onaj koji je podržavao poslanika sallallahu branio ga, štitio ga od mušrika. Dok je bio živ, mušici mu nisu mogli od nisu smjeli. Nakon što je umro, znači došao do poslanika, bio prisiljen da učini hijđu i više nije imao zaštite otvoreno. I čak su već razmišljali o tom i, i, pripremali da, da, da, ga ubiju. Znači, e, taj njegov Amidža, koji znači, na kraju umire ovaj, na miletu njihovi, e, e, njihovi djedova. Kako došlo u hadisu. Da umire na, kaže, vahu ala mileti bihi. Čak je onaj e, simpatičan način ovaj, kako to ashabi prenosi. Kada prenosi ovaj, od Ebu Taliba, na čemu je on umro, ne kažu, da kažu prvom licu, da je Ebu Talib rekao, ja sam na, na vjeri svojih djedova nego kaže on je na vjeri djedu. On zadnji kaže, on je rekao da je on na vjeri djedu. Neće da kaže u prvom <laughs> licu. Ovaj, da bi izbjegli to. U stvari tako je ispravno, tako, tako u redu. Tako treba prenositi kad nešto, nešto neispravno kaže. E, I to je normalno, to, to, ovaj. međutim, mi imamo, ovdje i problemi kod, kod mnogih, kod nas, ovaj, kad prenose neki, neki, e, neke pogrešno izražavanje, pogrešne riječi, kad neko od nas prepričava, prepriča bukvalno kako ona je rekao ja govorim ovo zato što sam imao iskustva, da čovjek ko dođe me pisao i kaže ovaj, opsovo je džamiju poslanika ili Boga i, i ponovi šta je on opsovo. Sad trebaš biti, halop, gdje će to tako reći? Pa kao, kao da, <laughs> da bi ti bilo jasno šta je rekao. Kao da se ne može opisati riječima. I sad normalno onda dovoljno pitan, je li on, je li on tim, tim dijelom <laughs> učinio kufr ili nije učinio kufr ili je to prepričavanje i tako dalje ovaj, malo sam e, otišao teme u smislu toga kako Asabi simpatičan, na, na simpatičan način čak i to prenosi. Uglavnom, znači, ovaj događa sa Ebu Talibom, koji je opisan znači, u da hadisma Buhari i muslima. Znači, e, govori o tome, e, ako poslanik sada nije mogao da pomogne, da spasi, da utječe na to, da ono kojega ga najviše pomogao zaštiti u njegovu davu kad je bilo najbitnije u Meki, a to je Ebu Taliba, šta onda očekivati za druge? Normalno, pa ne treba obraćati pažnju, ovdje što šije došli, da on smatra da je Butalib, da je spašen, da je on, da, da je on ima njegov kabur i od njega traži pomoć i tako dalje, znači šije on nis normalno svakav. To znači nema veći lažljivaca, ako se kažem temi, nema, nema veći lažljivaca na Dunjalku od njih, koji izmišljaju lažu. Poznata stvar. Znači, on je umro, znači umro je, na, na, na, na, širku, na kufru, na miletu njegovih djedova i onda kaže poslanik sa sada nakon toga što je došlo bi do osnovim hadisu, kaže le stakfirenne leke ma lem anke. Kaže poslanik sada kaže ja ću sigurno tražiti stikvar tebi sve dok mi ne bude zabranjeno. Pa je Allah žan objavio na kuranski ajet u suri Teube Ma kane li nebi valadina amenu e jestakfiru lil mušrikine walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim kaže nije ma kan ili nebije ne treba vjerovjesnik niti, oni koji vjeruju da čine kvar da traže oprost mušricima pa makar bili od najbližije rodbine, nakon što i postane jasno da su oni od stanovnika džehennema. Znači umrli na širku, na kufru. Da s tim je došla zabran, da se čini istikvar, da se čini istikvar ono ko umri na kufru, na širku. Ovo je vezano znači za Ebu Taliba. Znači ovo je vrlo bitna stvar, znači kad imamo na, na tom stepenu da, vjerovijesnik da vjerovjesnik Mamet nije mogao po ovom pitanju ništa uraditi, nije mogao pomoći čovjeku, nije ga mogao spasti, Čak nije mogao utjecati na to. Da mi danas imamo i taj problem, neko se sekira, joj, pa moji roditelji, pa umrit će na pa ovako, pa onako, pa ovaj, naravno, mi se trebamo sekirati za naše roditelje, ali pazite, uputa je u Allahovim rukama. Naše je da, da, pojasnimo, da prenesemo im, da kažemo, kažem roditelji, zato što najbliži, znači imam i, i drugu rodbinu, ili mile ljude, drage ljude, prijatelje. Tvoje je da se potruđiš koliko možeš da čovjeka, da mu pojasniš vjeru, da ga uputiš, da, ga, da mu skreneš pažnju i tako dalje, a uputa i rukama. Znači, uputa Allahovim rukama. Znači, ako je, ako je bilo nešto, da kažemo, logično, da neko bude upućen, da bude spašen, to je butalbi. Bilo je logično, tako? Međutim, Allah šano određuje ko, će biti spašen, ko će biti upućen. Znači, neko može raditi vanštino neka dobra djela, biti dobar u duši, to mi kažemo, učiniti veliko hajra za insanije, civilizaciju, čovječanstvo, sve to, Međutim, Allah, zna, Allah zna šta u njegovim grudima, šta je zaslužuje uput, ne zaslužuje uputu. Da li će ga uputiti, da li, da ga neće uputiti. Znači, nama vanštinom jedno izgleda i možda e, kažemo ovdje znači da, e, da čovjek zbog ovih stvari ne treba da, da ono što kaže svisne od tuge, da ono on šok doživi, ne može to u sebi nikako shvatiti da neko nekom, da njegovi bližnji može e, ovaj, a, znači ovo nam je dovoran ibre u ovom, znači u priči događa vezan za butalima. Ako njegov Amidža koji je to toliko pomagao, koji je bio na njegovoj strani e, i koji je rekao jako, i, e, jako lijepe riječi za vjeru u ono što je pozivao Muhammed sallam, na kraju je prevagnuo i umro na kufru, na širku i za njeg nema spasa, osim ono da će on biti blađa kažna u džehennemu, što je došlo u di Adis, potvrđeno taj šefat od poslanika sallam, znači onda mi drugi nemamo tu šta da mi sad ovaj, da, da, da računamo, da, da, se brinemo više od onog što nije, to nije našo kontroli, znači. I ovdje spomenuti ovdje drugi slučaj, znači, e, kao što kaže Allah šanu, kada kaže poslanik sam sam, lej se leke min Nema, znači, nemaš ti u tome udjela. Udjela koga će Allah šanu putit, koga će spast, To u lahovim rukama. Naše da pozovemo, da, na lijep način dostavimo, ovaj, a to hoće li biti upućeno, hoće li biti spast, hoće se sačuvati, hoće završiti na ono, znači to u lahovim rukama i normalno zavisi od te same osobe. Allah Žešanu zna šta je u njegovoj nutrini. <clears throat> I kaže na kraju ovdje, kaže komentator ovdje, autor kaže, آه، كاجي فانظر الى الواقع الان من كثير من الناس من الالتجاء الى الاموات والتوجيه اليهم برغبات ورحبات وهم عاجزون لا يملكون لانفسهم الضر ولا نفع فضلا عن غيرهم يتبين لك انه ليس ليسوا على شيء Kaže, mi kada pogledamo danas, kaže, u stvarnost mnogih ljudi, kaže, koji, uh, koji se usmjeravaju i traži traži, kaže, od umrlih. Znači, ispoljavaju svoje, kaže, želje, svoje strahovanja prema njima, kaže, a oni su, kaže, u nemogućnosti, nema nikakve moći, ni da koriste, ni da štete. Znači, e, ni samima sebe, a kamoli nekom drugom znači jasno ti kaže postaje kaže ne leke annahum laysu ala shay'in kaže in e, innahum ittakhadu shayatin awliya min duni lahi wa yahsabun annahum muhtadun kaže oni su uzeli šejtane za evlije za zaštitnike za božanstva min duni la e, min kaže mimo Allaha dželešanu wa yahsabun annahum muhtadun i misli da su oni na uputi da su upućeni i tako dalje do kraja pojašnja Ovo su stvar koje, o kojoj se vrtimo cijelo vrijeme. E, Pročitam na kraju ove mesajle i da završimo sa, sa akideskim. Koga sveća pitanja? Tumačenje dvaju ajeta. Kada dva, priča o ukupu. Pod tri, učenje knjige dove najuglednijih vjerovjesnika, ovaj a iza njega najuglednije Evlija, Stabi, Amina u namazu. Početi da su oni protiv onih, da su oni protiv kojih je dobljeno bili nevjednici. Da su oni, da su oni uradili stvari koje nije uradila većina nevjernika, od toga je ranjavanje u glavu njegovog vjerovjesnika, nudno nastavanje da ga ubiju, zatim sakrijanje ubijenih, mada su limonija mučići. Počist. Allah mu je u tom pogledu objavio, lej se leke mi od tebe ništa ne zavisi. Jel razumijete sad ovo? Znači, navodi gor sve, znači navodi šta je poslanik sad vezan za Uhud i kako, šta su, kako su ponašali prema njemu i kako su oni u stvari, mnogi od njih bliska njegova rodbina, šta su radili prema poslaniku, ranili ga, ozlijeli i tako dalje, pa da je ja dovio u dovi, gdje su Amin ali ashabi, dovio protiv ti koji su ratovali, bijali muslimane i onda Allah šano kraj kaže da se leke mi ne Nemaš ti u, s tim ništa. Nemaš ti s tim ništa, hoće biti upućen, će biti kažnjen, neće biti kažnjen. Ako Allah hoće, on će ga Znači, ako to nije mogao da utječe poslanik, sad, kako od neko drugo da tražimo nakon njega? أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالمون da li će on pokajanje primiti ili će ih na muke staviti jer oni su zaista nasilnici. On im je potom oprostio i on su poslali, on su poslali vjernici. Znači mnogi od njih, nisu svi naravno, mnogi od njih su, znači, od ovih koji je dovio, protiv koji dovio poslanik znači, poslije su primili islam, učinili teobu, Ebu Sufjan je klasičan primjer. I na kraju krajeva i ova Hind. Nastavim. 8. Učenje pun dove u teškim situacijama. Tako 9. Imenovanje onih koji se proklinju na, na namaz imenima i imenima njihovih očeva. Po 10. Proklinjanje pojedinačnih osoba u kun dove. Kad 11. Priča o poslaniku kad mu je objavljeno Anđer Ašira Tekel Akrabina. Samo onaj, znači ovo što smo spomenuli, ovo pojedinačno ovaj, proklinjanje nekog kunuta su spominjali prošli put. Znači da je ovo dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv nekog pojedinačno, obično, je riječ, e, obično se misli na onda koji čini nepravdu zulu muslimanima i tako dalje. Znači, to je konkretan dokaz, zato što je rašireno danas inače da, da to nije dozvoljeno, da se miš pojedinačno dovidi, i da pod, ako kafira doviđe, da traži ovih pod kafira koji su, koji su e, čini zulu muslimanima nepravdu tako dalje. Što, što nije tačno, znači, uopće na dovid, znači, spomin čak poimenično određeni ljudi, znači, nema smetnje u tome. Znači, dovoljno su ovi dokaze, ovi vjerodostojni hadisma. Bojno Pita poslanika Madara raširete raširate Širetekel Akrabin i upozora u svoju bližnu radu. Po 12. Ozbiljnost poslanika sallallahu alaihi wa sada u ovom pitanju, tako da je uradio nešto zbog čega su ga proglasili ludim, kao što bi se to, kao što bi se isto desilo kad bi to neki musliman danas uradio. Po 13. Njegove riječi dalje je bližoj rodbinu. Ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Tako da je čak rekao, o Fatima, čeri Muhamedova, ja ti kod Allaha ništa ne mogu pomoći. Pa kako je on poslanik jasno izjavio on koji je, prvi, e, koji je prvak vjerovjesnika, da ne može ništa pomoći prvakinji žena svih svjetova, a ako je čovjek siguran da on ne govori ništa drugo nego samo istinu, pa zatim pogleda šta se desilo u srcima posebnih ljudi u ovo vrijeme, razumijeće šta je tevhid i koliko je vjera postala Gurbet u islam, jesu. To je tačno. Ovaj, ovo ovdje goš spominje pod 12. E, Kaže, ovaj, vezano za, za to što je zbog toga da je proglašen da je, da je od Korešija prozvan ludim, e, zbog toga je objavljen povodom ovog događaja i objavljena onaj sura, koja sura? A? Tebet jeda Ebu Leheb. Ebu Leheb je reagovao kad je sakupio, pa kaže, kaže, jesi nama, jesi nas Bogu sakupio, da nam kaže to recite la hilela ilela, rekao teben leke, jel? prokli da si ti, zbog čega sakrio da mi kažemo laj, laj, laj, spašen, jel? I, ovaj, i naljutio se, odšao kao toliko ona sakupio, čitao rodbinu, sve sad na to kažeš, recite laj, laj, laj, bit ćete spašeni. I zbog toga sakupio, ismio to, ismijao se s time, pa je objavljena sura za, za Buleva, znači, podno ti događa, kada je okupio svoju rodbinu. Dobro. Svanik Allahumma ve bihamdi ashhadu an la ilaha illa etubu i Andalusam Andalusam